شباب الدين يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا اي نړیوالو موږ په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام لپاره مبارزه کوو له هیڅ یوې شبکې اداري سیاسي او استخباراتي کړۍ سره سمون تړون او پیوستون نه لرو که تاسې له هرې سیاسي استخباراتي او بهرنیو شبکو پورې تړئ موږ له څخه بېزاره یو او په مقابل کې مو جګړه پیل کړې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ټولو کفارو ته ویلي وو إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده موږ له تاسو څخه بیزاره یو او له هغه څه چې له الله تعالی پرته یې عبادت کوي موږ له تاسو نه انکار کوو زموږ او ستاسو ترمنځ تلپاتې جګړه او دښمني پیل شوه تر دې چې تاسو مسلمانان شئ په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په هیله واصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى مجيبين الحق من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا هر کس را الله هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را گمراه نماید هرگز دوست و رهنمایی برای او نخواهی یافت یگانه راه رسیدن به حق تحقیق است يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسق به شما خبر بیاورد درباره آن تحقیق کنید مبادا گروهی را از روی نادانی آسیب برسانید و از عملکرد خود پشیمان شوید به این برنامه را از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها يا هما يحيا بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلام جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قام اے د غرب تر فکر لاندې ارغمله اے د سیکولریزم په ناروغۍ اخته ناروغه اے د دیموکراسۍ په فکر روزل شوی ناپوهه انسانه ته رب العالمین پیدا کړی او ژوندی کړی تا ته روح جسم او قوت درکړی پوهه عقل او شعور یې درکړی د نړۍ ټول مخلوقات ستا لپاره شته کړي هغه رب چې تا ته دومره نعمتونه درکړي همغه ستا د ژوند تیرولو لپاره قوانین هم را لېږلي د ټول انسانیت د سرلوړۍ او بقا لپاره یوازینی قانون قرآن عظیم شان را لېږلی نو راشه له موږ سره د همدې قانون د نفاظ لپاره په مبارزه کې شریک شه يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين لن يرجع المجد التليد جوانان که در خواب غفلت رفتهاند باید بیدار شوند ای برادر غیرتی و شجاع من الله ما را به خاطر چی پیدا کرده خوردن نوشیدن و خواب کردن آیا هدف خلقت ما به همین خاطر است آیا همین طور عبس و بیهوده پیدا شدیم دیگر هیچ مسئولیت نداریم آیا به این فرموده الله تعالی توجه کردید و خلقت الجن والانس الا من جن و انس نیافریدم مگر به خاطر عبادت آیا به خاطر اینکه در حاکمیت تنها الله عزوجل عبادت شود نه طاغوتان عصر که از خود قوانین وضع می کنند به قانون اساسی چیز کردی آیا به این فرموده الله تعالی عمل کردی ولا یشرک فی حکمه احدا و او هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند آیا به خاطر این جنگیدی که حکم تنها حکم الله شود و به این فرموده الله جل جلاله عمل کردی این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون حکم تنها از آن الله است فرمان داده که غیر از او کسی را نپرستید این است دین پابرجا ولی بیشتر مردم نمیدانند آیا به خاطر از بین بردن فتنه و شرک در حاکمیت اسلحه برداشتی که در زمین غیر از قانون الله جل جلاله هیچ قانون نباشد و به این فرموده الله تعالی عمل کردی و قاتلوهم حتى لا تكون و یکون الدين كله لله فإن فإن الله بما يعملون بصير و با آنها بجنگید تا فتنه نماند و دین همه مخصوص الله باشد و اگر آنها از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست خودداری کنند الله جل جلاله آنها را میپذیرد الله به آنچه انجام میدهد بیناست آیا نمیترسی از روزی که نزد الله تبارک و تعالی استاده شوی و از تو پرسیده شود که چی موقف را در برابر خلافت اسلامی اختیار کردی چی جواب داری چی جواب داری؟ الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين اغزوا عليهم غزوة تردي بجند و ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين شنونده های گرامی حالا توجه شما را جلب می‌داریم به سخنرانی یکی از استادان که به خاطر قایم شدن خلافت اسلامی توسط کفار به شهادت رسید من نقل فتواهای سابقه را میکنم و در هر مسئله که گپ زدیم همون فتواهای را نقل میکنم که مردم قبلا نقل کرده کسات کس گپ میزدم ما گفتم جهاد بدید امریکا در افغانستان چطور است گفت که صحیح نیست ما گفتم چرا گفت که مردم به خاطر جنگ نامده برای آبادی آمده ما گفتم جهاد در عراق چطور است گفت جهاد فرد است بدید امریکا ما گفتم خوب آسان گفت دیروز به خاطر افغانستان سر راق جهاد فرض کرده بودین حال سر افغانستان به خاطر راق جهاد فرض کنید در جهاد دیروز روسا چون روسا بالای افغانستان حمله کرده بودن فتوا دادن به اتفاق همگی که جهاد بالای همه اومد فرض است تا که افغانستان از شر روسا خلاص شود سر عراقی فتوا دادن که سر عراقی جهاد فرض است عراقی آمدن افغانستان جهاد کرد شهید شدن و خوب آره به خاطر عراق سر مردم افغان جهاد فرض کنید حال سر, سر ها جهاد به امریکا امریکا به این خاطر کرده که عراقی ها امریکا در عراق به ضد عراقی ها می جنگه خب فتوای دیروز شما بود چطور از فتوای دیروز سالی می گردی؟ کدام خلیفه است که این کافر که در عراق کافر حربی واجب القتل است او در افغانستان در, در افغانستان امن می او را, او مال, مال سرش به امن می سازه کدام فقه که در بین عراق افغانستانی فتح می یا یک کسی که یک دفعه کافر حربی شد به تمام امت مسلمه کافر حربی در, ش... در شرقش تا غربش تا کافر حربی کافر حربی چطور برش عمل میگی؟ بینا اصلا اطور میکنن که از نافامیدگی مردم سوء استفاده میکنن کسی را که یک دو کلمه مرش گپ بزنن خب به بجواب میشه بجواب میشه رضا بر کفر کفر است رضا بر کفر کفر است این مسئله را زنای پیرو میاد دارن زن پیرم بگی که رضا به کفر کفر است میگه مثلا همه شنیده تطبیقش نمیکنه تطبیقش چیست مثالش بگو که رضا به کفر کفر است اگر کس راضی شد که همین آدم کافر است مسلمان میشه تو بگید گمش که همین کافر خوب است مسلمانی از والا قدم خیر مرتب باشه این رضا به کفر شد این کفر اگر آدم مسلمان بود کافر شد تو بگی خوب شد که کافر شدی خوالا به مسلمانی میارزیدی رضا به کفر شد اینی مثالایش است اگر جنگ بین دو لشکر باشه یکی کافر یکی مسلمان تو کش تو بگویی که خدا می لشکر کافر سر مسلمان ها کامیاب کنه سر دی کافر میشه چرا کافر میشه سر غلبه کفر راضی شدی که کفر سر غالب شو سر دی راضی شدی کفر قهرمان و سر دی راضی شدی مسلمان شکست بخوره سر دی راضی شدی این رضا به کفر خو یک کس خودش تفنگ ورداره برای غلبه کفر جنگ کنه تو که او که صرف دو لشکر است که بگوی که لشکر کافر لشکر مسلمان خدا را کامیاب کنه سر آدم کافر میشه خب که تو توفنگ بگیری که من به خاطر غلبه از لشکر کفر جنگ میکنم به از اسلام این خوب برای کفر مجاهد است برای کفر جهاد میکنه برای کفر برای غلبه کفر میرزنه این خود این خود اعلا درجه نظر بر از رضا خود بسیار بسیار مرحله پایینه از این خاطر تمام کسایی که بر خود تمام کسایی که برازای خود در طرف لشکر کفر به ضد لشکر اسلام جنگه کافر هستند به خاطر اینا برای کفر راضی شدن نه تنها که برای کفر راضی شدن بلکه برای غلبه کفر خون میریزانه برای غلبه کفر خون میریزانه بدون بدون اکراه خب یک کسی که باز بزرگ برده شد بزرگ کس ببرش که بیا جنگ تو او, او کافر نمیشه کافر نمیشه مگر قاتل نفسه هست اقل نفر را که کشت از اونها در گردنشه است این مسئله هم کس نمیفهمه اسلام به توی اجازه داده که تو با کلمه کفر اگر نکشتون تو را در حال اکران اینجا رخصت داری که بگویی که خود از مرد خلاص کنی کلمه کفر بگی خود از مرد خلاص کنی اگر برد بگوی که بو اینو بکش اگر تو را کشتم این اجازه نداری اگر کشت قاتل نفس میشه حالا تمام مسلمان ما مجبور هستیم کی مجبور ساخته ما به اسلام جنگ میکنیم مجبور هستیم ما مسلمان بندی میکنیم مجبور هستیم ما مسلمان کمچین میزنیم مجبور هستیم ما مسلمان خانه شوایران میکنیم مجبور هستیم چرا مجبور هستیم که به خاطر از اینکه ما در حکومت معاش دارم 2000 3000 معاش دارم از خاطر مجبور هستم این مجبوریت هست 3000 معاش تو تو تو دمی 3000 معاش تو سبب از این شوه که تو مسلمان بکشی خانه شوایران کنی اینا این این مجبوریت نیست اصلا حرمت خون مسلمان نمیخوام. حرمت خون مسلمان نمیفهمه حرمت تعذیب مسلمان نمیفهمه و این که در, در, در لشکر کفر است برای کفر کار میکنه این مسئله پیش مثل عادی فقط کفر اسلام نمیفهمه همین حالت حالت اکراه نیست این مردم از, از, از, از حالت اکراه نمیکنه خوف به غیر الله چونجا این مسئله حالت خوف به غیر الله اگه آدم به حالت خوف به غیر از خدا بترسه و در حالت ترس از دیگه کرد هر کار بکنه بعض مردم در حالت اکراهی کار نمیزنه در حالت ترس میزنه فرق بین حالت اکراه و حالت و ترس نمیتونه بکنه یکی دو مسئله دید که بسیاری مردم همی ترس که مناسب و منافع را این حالت اکراه میگن یعنی تو را از وزارت پس میکنم تو را از, معاش دور میکنم تو را از خانه از خانه دور میکنم یک روز این فکر رفتم که می علما کالی گفاره میزنند ما تروریست نیستیم به دید بریز هستیم و اعمالشی یا زیستیم پرست تقبیح میکنن و از امریکا سعید میکنن مردم هم در کفر سریح واقع میشن و در حالت اکراه هم نیستن بودن ما خود کافر میشه به خاطر کلمه کفر بدون حالت اکراه آدم بگه چی به خاطر تمه باشه چی از خاطر ترس چی از خاطر مذاق باشه کافر میشه مولا ما کل کافر میشه چی رقم گفت میشه تشویش بریم پیدا شد ما به این تشویش کردم که تو نشوه که ما غلط کرده باشم رفتم پیش شیخ عبدالسلام سیب رفتم ما گفتم شیخ تو مشکل برم پیدا شد این علمای که حالی گفت رو اینا خود مصداق از آیت واقعی نمیشن که لا منو کره و قلب مطمئنون بلمان اینا خود ای کافر میشن چطور خود چی نظر داری؟ لو شیخ یاسر این مصداق از آیت نمیشه ایلا منو که این مصداق از این الذین اشترون به عهد الله و ایمان امتمن قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يا إيه آيات خان پنج وای سر بسر سر دو مصداق از آیت إيه میشن من گفتم خدا اجر بده مرا تشويش دید از کثرت از کثرت از علماء از از کثرت علما به كما رسیدم که من به تشویش شدم که من متشدد نشده باشم خیلی تکفیر پیدا کنم آدم اینقدر اه، اه، مغالطه میکنه که آدم در مسائل واضح دین گای گای این مردم به چی شبهه میدازه اگر آدم دست سنگر باشه همو برکات سنگر آدم نگاه میکنه اگر آدم در زندان باشه خب برکات زندان و مظلومیت آدم نگاه میکنه خب که دیتر دیتور و فتنه های از این تواقیت هم چهار دورت باشه این حالت خطرناکتر است این حالت خطرناکتر است پروردگار ما شما رو نگاه کنه بله. همون وقتی که آدم صبح مسلمان می باشه شو کافر میشه درست است که علم سبب ایمان میشه سبب زیادت ایمان میشه سبب قوت ایمان میشه مگر ضروری نیست که حتما عالم کلام باشه ایمان هم حتما داشته باشه ما مردم پیش به میار علم خریدیم همه گیره از ایمان گایم پرسان نکردیم یعنی در پوانتونام از ایمان پرسان نمیشه در امتحان از ایمان پرسان نمیشه در مجالس مردم هم از ایمان پرسند نمیشه همه مردم به ترازوی علم وزن میشه یعنی رسول صلی الله علیه وسلم تربیش با وجود که تربیه علمی و ایمانی هر دو بود مگر ترکیز در ایمان زیاد بود ترکیز در ایمان زیاد بود در تربیه رسول صلی الله علیه وسلم در تربیه موجوده ما دمی یعنی تربیه مروجی ما ترکیز سر جانب ثقافت و سر علم زیادتر و جانب ایمانی مال میشه و زمین خاطر میبینیم که ما به خلای فکری و ایمانی در جامعه معاصر مواجه شدیم علمای ضعیف ایمان داریم و مؤمنای قلیل العلم را داریم که از این حال عدم توازن در قیادت امت اسلامی فعلا پیدا شد یعنی فقیه امت مثل قرضاوی بیتر مشکل گرفتار شد به فقر ایمان بیتر حالت مبتلا شود فضلادی به بیتر یک مشکل گرفتار شود یک کوچی یه بی سواد مشکل کافره قبول کنه تا که ما در این ملک هستم کافر قبول کرده نمیتونم او در مرحله قیادت واقع میشه این حالت واقع شد که سخت حالت خطرناکه و این ای حالت ما پیشنهاد ما به استادا ایست که در, در منهج تربیوی و تعلیمی در بر مستقبل آدم تجد نظر ما چرا این یعنی ببینیم اگر جامعه ما جامعه است جامعه سعودی خود از لحاظ فهم توحید جامعه جاهل نیست مگر آن کمترین کمترین نمونه رو آن قایم ساختن فعلا در جامعه همون استادایی که در, در توحید حال دکترا داشتن در, در, فهم توحید دکترا داشتن کتابان شکلن در, در, در, در توحید و در اهل در مسئله ولا برا سقوط کردن در مسائل مبدیات ایمان سقوط کردن این خود گفته آمریکا که امریکا دشمن است امریکا کافر است اظهار دشمن دشمنی کردن نمیتونن پیشنهاد من به برادرها است که بر دشمن خود مشکل بسازید ما گفتم به دشمن قوق آتش شوی که به دست بگیره تو را دستش دستش بسوزه در جیب تو را تا جیبش در بگیره در خانه تو را خانه آتش بگیره به هیچ شکل تو را نتانه که چاره شود اگه این رقم خود بسازیم بر دشمن بخی مشکل است چی چی کنه باید. ما فلحال طالبا را گفتم که طالبا مدرسه چی را میگن مدرسه عبارت از استاد شاگرد و کتاب است استاد همین یه شاگرد همین یه کتاب کم بود داره کتاب ما برفه میارم بگیرن القرج رو کنان حکومت برکن میتن پول شخیر مدرسه بسازن یک دم حلقات شروع شد باز ما هم حلقه شدیم حلقه ما رو بند کرد نمون بود و حلقات دیگر در داخل پول جاری بود حتی فضایل مال تبلیغا را آوردن و امور هم تقسیم کردیم هر کس که فضایل مال میگیره شرط کسی که حلقه تعلیم داشته باشه یک دم حلقات در در چی شروع شد در پول شخیر شروع شد تا مشکل شد عملی چیکار صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ای جوانان غیور امت اسلامی بیدار شوید بیایید که از بین بردن نظام های طاغوتی کار من و شماست ای جوانان که شما آرزوی انتقام گرفتن از کفار را دارید بدانید که تواقید در شهرهای شماست در هر جایی که هستید از این کفار انتقام بگیرید از هر نوع وسایلی که دارید استفاده کنید مگر شما ندیدید که آنها به خاطر از بین بردن رادیو صدای خلافت که یک ساعت و سی دقیقه نشرات داشت چقدر سعی کردند بله بله, بله. ایشان می دانستند که اگر شما جوانان مسلمان به حق برسید باز برداشتن قیصر و کسرا از پادشاهیشان کار دشوار نیست وكاتم صوت جميل صدا فقم يا أخي لدرب النجاة لنمضي سويا پس بدانید ای امت اسلامی که بعد از از بین بردن خلافت اسلامی فرعونیان عصر پسران را ذبح کرده و دختران را به حیا پس بیدار شوید باز فکر کنید و تحقیق کنید باز یک بار به خود نگاه کنید که شما از اسلام زیاد آگاهی دارید یا از قوانین غربی باز میدانید که شما مستعمره هستید پس ای جوانان امت اسلامی چانس خوب است برایتان با کار خود آغاز کنید وگرنه فرق میان شما و زنان نیست و الله تعالی مرد را به همین خاطر شجاعت و دلیری نصیب کرده که در مقابل دشمن الله بجنگد پس بجنگید إلى الحق هيا دعانا لواء لساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا